assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz davud alayhissalom davud alayhissalomning g'ofilligi o'riya ibn hannan o'z ishlariga yordamlashgidek bir xotin elishni o'ylaydi u sehr kuchiga boy bir qizning simasini ko'z oldiga keltirdi u bu qizni o'zining qalbini va hissiyotini asr qila oladigan uni o'z ixtiyor ilkiga ola oladigan jimiy go'zal fazilatni o'ziga mujassam qilgan bir qiz sifatida tasavvur qiladi o'riya ancha uzunga qolmayla ko'ngildagidek ashundoq bir qizni topdi u boy bayashat kishilar orasidan sohib jamol xulq mijazi yiqimliq bir qizni ko'rdida xushal bo'lib qizning ota onasining oldiga berib to'y qilish talabini qo'ydi qizning ota onasi aniq javob bergandan keyin ko'ngli oromig'i tushib to'limi xushal bo'ldi shuningdan e'tiboran u hozir halovatli turmush kechirishga jiddiy tayyorlanib to'y kunining patroq yetib kelishiga intizor bo'ldi o'riya yosh yigit edi uningda puhroliq kiyimini tashlab jang kiyimi kiyib davud alayhissalomning qo'shiniga qatnashib alloh taolo yo'lida jang qilish o'z davlati uchun qurbon bo'lishga tayyor turish majburiyati bor edi Bu jasoratli yigit jang qilish majburiyatini ado qilish uchun qilchi ikkilanmasdan qo'shinga qatnashib, botirlik bilan jangga otilinishga tayyorlandi. Lekin uning qalbini muhabbat bilan tashvish tangli chulg'ib olgan edi. Oradan uzun o'tmay, uningdagi shirin g'oya uning ko'nglini tindirib g'am-g'ussidan xalos qildi. U ommoqchi bo'lgan qiz Shobih uningdan yiroq yerda tursimi, baribir uningga mansub edi. mu qizga mansub edi. Шуңа ория жаң мәжбүриетін ада қылыш, андын сөйімлік ярының еніға қайтып келіш үмедеді болды. Ория қошын ішчеді ұзақ мұддет мәжбүриет өтіп, сан санақсыз түн va kunlarni behisab jang g'azotlarni beshidan kechirdi u sabr toqat qiladi jang bilan hammani unutdi va hamma ishni allohga topshiradi taqdir uni so'ygindan uzoq muddat ayrilishga majbur qildi u urug' tuqqan yurttaşlardan xat xəbərmi alanmadı. Həmmə iş onunğa ümitsiz duyuldu. Hətta onunda azraqmı umid qolmadi. Bir kunlar kelib Kamolatning simvoli shoyixning qiziga, ya'ni Oriyaning suygini Shabiqqa, podsha Davud alayhisalomning ko'zi tushib qoldi. U darrov qizni o'z amriga olmoqchi bo'ldi-da, qilchi ikkinlanmaylab berib to'y taklifini qo'ydi. Allohning bu payg'ambarining talabini kim murad qila olsin? Padişahning to'y qilish talabi Sabiqning urug' tuqqanlari uchun sharafli kishi emasmi? Oriyaning ketginiga uzun bo'lgan bo'lib, Oriya bilan Sabiqning munosabati susishib qolgan edi. Qizning urug' tuqqanlari moshuni bahona qilib, qizni to'yliq kiyim kiygizib, o'zlarining payg'ambari Davud alayhisalomning huzuriga ilib bordi. Shunda qilib, qiz Davud alayhissalom bilan huzur halovatda o'tdi. u xabar jahonning bir chetidagi o'riya uchun yoshirin o'q bo'lib tegdi biroq uningga nima amal hamma ish allohning ilkida edi alloh taolo o'zining raymi shafqati bilan odamlarning jarohitini saqaytidi dard alamlarini tugitidi qiz uning ilkiga o'tib bo'ldi Davud alayhissalom buningdan keyin o'z orzusi bo'yicha ish qilaverdi. U bir mazgilgacha o'ziga o'zi tuzumlarni o'rnatib, vaqtni to'rtga bo'ldi bir bo'lik vaqtini o'ziga qoldirdi bir bo'lik vaqtini rabbiga ibodat qilishga ajratdi yana bir bo'lik vaqtini kishilarning davolarini bartaraf qilishga ajratdi oxirgi bir bo'lik vaqtini bo'lsa kishilarni hidoyatga qandoq boshlashni o'ylanishga ajratdi u podshoh ham payg'ambar edi uning hujrasi oldida yasovullo navkarlar turishyapti u o'zi o'rnatgan tüzümge zadı xilaplık qilmaydi Dana fikridan eğip ketmaydi bir kuni ikki ar belgilanmagan bir vaqtda kelib davud alayhissalom bilan cho'qim ko'rish talabini qo'yib turib oldi bu ikki odam er azmatlarga xos har xil aloyidliklarga ega bo'lsimi lekin ular davud alayhissalomning tuzumiga rozimanlik bilan bo'ysunishga odatlangan bani isroilga o'xshashmaydi muobizatchiligini ustiga olgan navkarlar ularni kirgizmadi va ulardan belgilangan vaqtgacha tahir qilib turishni talab qildi bu oddiy navkarlar bu ikki odamning farishta ekanligini qandoqmi farq eta olasan bu ikkalan davud alayhissalom bilan hozirli ko'rishadiganligini aytib turib oldi chunki ular uning bilan yuz turani so'zlashish topshiriqini ustiga olgan bo'lib hikmatli gaplar kishini qoyil qilarlik dalillarni davud alayhissalomning o'ziga yetkazib uni bir savoqqa ega qilmoqchi edi ikki farishta uddulla davud alayhissalomning oldiga kirdi davud alayhissalom cho'chib ketdi farishtalar uning ruxsat qilishini kutmayli kelib uning udulida o'ltirib qo'rqmang biz bir jib raqiblar sizga arz qilg'ili keldik sizdan odil hukm qilib bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishingizni so'raymiz deyishdi Davud alayhissalom ahvolni surishtirib hukm qilishga tayyorlandi. U ikki odamning munozirasini angladi. Ulardan biri dedi: "O mening akam bo'ladi. Uning 99 sog'liq qo'yi bor. Mening bo'z faqat birli sog'liqim bor. U pul jinini beradigan bo'lib ketdi. Lekin o'zini tutib olmay, mening oshu bir sog'liq qo'yimni talishyotdi. Men uning bilan dadalash qilib, uni yengolmadim. Uni ayt gapdan bo'g'ashqa og'zimni ochirmidi uningga tang kelanmadim dovud alayhissalom ikkinchi kishidan pokit ko'rsatib o'z qarashini o'ttirg'a qo'yishni talab qildi ikkinchi kishi mundoq dedi mening to'qson to'qqiz sog'liqim bor uning bir sog'lig'i bor man uning bir sog'lig'ini ilib qo'ylarimga qaytib qo'ylarimning sonini yuz qilib olay deb o'ylab edim ening bundoq qilishimga qarshi turdi ekan dedi dovud alayhissalom u odam shundoq deb javob berdi Davud alayhissalom buni anglab g'azablangan holda uni qattiq aybladi va unda bo'lsa biz sening bundoq qilishingga ruxsat qilmaymiz agar unimisang tayoq yeysan dedi kutilmaganda heliq odam bundoq dedi ey dovud bundoq jazosang teximi loyiq keladi sening to'qson to'qqiz xotining va turug'liq o'riya olmoqchi bo'lgan qizga changal selib unimi amringga ilib oldim o'riyani o'ylabmi qo'ymading Davud alayhissalom o'ziga ma'lumliq bu ish haqidagi to'g'ri va o'tkir hukmni anglab beshini tuvan selib cho'nqir xiyolga cho'mdi ondin beshini ko'tirib yanada birma odam yo'qligini ko'rdi shu omon bu ishning sirini bilib haqiqiy ahvolni tushundida darrov yerga yukinib o'ltirib hammadan ulug' allohdan apo so'radi alloh taolo uningga kengchilik qilib uning bu qitimqi savalligini kechirdi shuning bilan u izzat hurmatlik payg'ambarlik o'rnini davomli saqlab qoldi davud alayhissalom jamoatning noroziligiga uchraydigan ishni qilib allohning ayiblashiga qolganligini o'ylabmi boqmagan edi shon sharaflik martibalik bundoq bir kishiga berilgan savob kishilarga shuni uqtirib badiki alloh taolo kichik ishlarga sal qarmaydi cho'ng ishlarni o'tkazayotmaydi cho'ng kichik ishlarning hammasini o'lchab ko'rdi u mayli oddiy puhra yoki donishmand payg'ambar bo'lsin hammasining ishlarini boshqaradi u oldin olo hukm qilishni yolg'iz payg'ambarlarga bergan emas mubodo payg'ambarlar ojizlarning huquq manfaatiga chiqilsa alloh taolo buningga qarab turmaydi shanbichilar mehribon allohning payg'ambari Musa alayhissalomning talabiga asosan kishilar har haftada bir kun ish to'xtatib o'zlarining egasiga duo tilovat qilib butun vücudu bilan onunga tasbih etib, onun mehr shafqatiga minnatdorlik bildirish orqali o'z qalbini poklaştıradi. Cuma kuni Allohga duo tilovat qiladigan kun bo'lsa-mu, lekin ular boshqa bir kunni belgilashni, bu kuni Allohning ulardan boshqa kishilarning ibodatini qabul qilmaslikni o'tirg'a qo'ydi. Ular shanba kunni belgiladi. Allohmi shu kunni qabul qildi. Musa alayhissalomni shanba kuni ularga ko'rsatma beradiganligini uqtirgan edi. Bir mazgilgacha Musa alayhissalomning ummatlari aslidagi odat bo'yicha shanba kuni Allohga sajda ibodat qilishni davomlashtirdi. Shu kuni ular Allohga o'nlik hamda sano etgan edi. Qulzum dengiz bo'yida Ayla deb atiladigan bir kent bo'lib, u yerda Bani Isroilning avlodlari turadi. Davud alayhissalom davrida ular har shanba kuni ajdodlarining dini qoidasi bo'yicha u o'g'lashni va savdo-sotiqni to'xtatib, hamma birlikda Allohga ibodat qiladi. Dengiz bo'yida ikki parcha oq qoramtash bo'lib, har shanba kunduzi va oqshimi bu ikki qoramtash yeniga lahanglar uzib keladi. Kishilarning tutilishidan qo'rqmaydi. Har qaytim mushundoq chaqda lahanglar noyat shatlanib, bog'an sir ko'payib ketadi. Kishilar bundoq chaqda bu lahanglarni tutmaydi yoki cho'chitmaydi. Balki hamma mahluqot va mavjudotlarni yaratgan Allohga hamd sano etish bilan bulat. bo'ladi. günde kunda o'q ya yoki boshqa xizmatlar bilan mashg'ul bo'lish ma'ni kılınat. Yerim kechadan o'tganda bu lahanglar yana dengizga ishkirlab kirib ketadi. O'chaqda kishilarning dengizga kirib ularni tutishi tasavvurga sig'maydigan ish edi. O kentda dinga e'tiqod qilmaydigan ba'zi buzuq odamlar bor edi. Ularning oshko'zligi adab, nafsi yomonlashib ketgan edi. Hatta peygamberlerinin talebini közge ilmaydı. Ola peygamberler oturgu koygan ahir zamanını esidin çıkırıp koygan idi. Bu bikar talep adamlar lahanglarni qandoq tutish ustida maslahatlashyotatdi ular mundoq deyishdi biz lahanglarni tutmay nemishga qo'yib o'tamiz ular borgan siri ko'payib ketdi yana ba'zilari bu yergacha uzib kelmoqda shanba kuni bizning ovlishimizga ruxsat qilinmayotidi Qarğandı lağınlarını tapı tənilədən qoxmağandılar. Ondan tutqılı boludğandək durudu. Bıraq bunda qısaq, toğru yoldan çıxıb gedidiganmı yerimiz var? Şənbə günü tutaylı. Şunda qısaq məqsəd yetələyimiz. Ular tayarlanıb məlum bir şənbə günü köp küçüməylə bir muncha lahang va beliqlarni tutdi. Ular lahanglarni o'ltirib, go'shini pishirib, uningdan nurg'un yaxshi yemaklik hozirlab, qo'rsoqlarini to'yg'izib, nafsini qondirishdi. Bəzi təqva kişilər dinə etiqad qılmaydığan bu buzuqların beşəmligini görüb ularga nəsihət qıldı. Biroq nəsihət ularga kar qılmadı. Ular xata yolda teximi uzab getdi. Mo'minlar ularga g'azablanib, qo'llariga qoral elib, kəndinin ağzını qamal qılıb bu gumrohlarni kəndə kirgizmedi. Buzuqlar özlərinin şənbə günü lağın tutuşu g'ayib berə olmaydi. Chunki lağınlar şənbə gündən boshqa kunlarda kelmaydi. Bu buzuqlar mo'minlarga mundaq deyişdi. Bu kent ham bizning ham sizlarning. Bizni aydab chiqarib, bu yerni yolg'iz egallab olishinglarga haqqinglar yo'q. Har qanday odamning butun kentni sizlarga topshirib berishigimi bo'lmaydi. Bu yer bizning yurtimiz, bizning panohlanadigan va yashaydigan makonimiz. Biz bu yerni tashlab yetolmaymiz. Bizning bu yerdan boshqa borar joyimiz yo'q. Mubodo sizlar o'z fikringlarni chingtirib olib, ilgirki fikringlarni o'zgartmaydigan bo'lsanglar, ئۇنداقتا بىز كەنتنى بۆلۈشۈپ ئالايلى ئوتتۇرىغا تامسا قوپ قانداق ياشىغىمىز كەلسە شۇنداق ياشايلى كەنتنى ئىككىگە بۆلۈۋېلىشقا مۆمىنلەرمۇ قوشۇلدى شۇنىڭ بىلەن ئوتتۇرىغا بىر تامسا قىلىپ mo'minlar bilan gumrohlar ayirib etildi ikki tarafning turmushi ayrildi heliqi buzuqlar o'zlarining ovchiligini davomlashtiravadi ular kentdan dengizga boradigan bir eriq chopdi shanba kuni lahanglar udul ularning ishiga uzib keladigan bo'ldi kashqurunlig'i kun qayrilib lahanglab dengizga qaytadigan chog'da bu buzuqlar eriqni to'sib oladida lahanglab dengizga qaytolmaydi mo'minlar ularga qarta toptana va ogohlantirishlarni bo'shashtirib qo'ymadi mo'minlar u buzuqlarni johillik qilaveradigan bo'lsanglar oqibatinglar yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirdi lekin ba'zilar alloh taolo halak qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga sizlar nima uchun vaz nasihat degan edi. Sura A'raf 164-chi oyatning bir qismi. Buning bilan ular xatoliq o'tkazaverishga, g'ofillik ichida ting'irqab yuraverishga qo'yib berildi. Mu'minlar ularga qayta nasihat qilmay, o'z ixtiyoriga qo'yib berdi. Chunki ular quloq solmagan edi. U buzuqlar mol dunyosi ko'payib, aysh ishrat, kayf safo bilan o'tdi. Davud alayhissalom oxiri chidab turolmay, Allah'tan ulağı bir balayı afet berişini tiledi. Allah Taala onun talabini maqbul ko'rdi. Natijada heliqi gumroqlar o'ltiraqlashgan joy qattiq tavrab ketdi. Mo'minlarmi buningdan qo'rqib o'ylaridan yugurishib chiqib ketishdi. Allah ular o'ziga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan to'squvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanligi uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik deb bishorat berdi. Sura Arab 165-oyat. Diqqat bəgininglarga rahmat.